Esse é o DJ GH. Esse cara é louco, hein? Quando a saudade aperta, é ai, ai, lágrimas vão se rolar, ai, ai. Vou dar uma viagem no tempo, os momentos a compartilhar. Quando a saudade aperta, é ai, ai, lágrimas vão se rolar, ai, ai. Vou dar uma viagem no tempo meus momentos a compartilhar. Aí, minha mãe, eu te avisei pra não pular nessa bala. Mas você já era mandaquinho da quebrada. Lembro nós na quinta série, no fundão da sala. Hoje tá na quinta vez em cana. Longe da sua casa, longe da quebrada. Várias madrugadas e sua coroa chora. Pedindo pra Deus, meu filho volta. Pedindo pra Deus, filho retorna. Que a saudade assola o coração da sua senhora. Que a saudade assola o coração da sua senhora. saudade de um amigo que se foi. Ficamos aqui pra contar. Desculpa a minha voz, me dá até vontade de chorar. Ele até gostava de cantar. Tô aqui parado a pensar. Sua mãe não consegue imaginar que seu filho não vai mais voltar. Ah, que seu filho não vai mais voltar. Lágrimas vão se rolar, ai, ai. Vou dar uma viagem no tempo. Os momentos a compartilhar. Quando a saudade aperta, ai, ai. Lágrimas vão se rolar, ai, ai. Vou dar uma viagem no tempo. Meus momentos a compartilhar. O tempo é cura as feridas. Tem várias cabeçadas na vida. Nunca fui de escutar conselho. Sempre fui o menor maloqueiro e o meu parceirinho que morreu. Tava traficando no móvel. Sua mãe até hoje não entendeu. Todos da quebrada se entristeceram. os momentos a compartilhar. Quando a saudade aperta, é ai, ai, lágrimas vão se rolar.